Mas aku gekno lagu anu Mas, Jawa Baratan Mas, Kanggo Rika, yo. Mm -mm. Eh, wi anu ya. Nyuwangi po Jawa Barat kowe Nah, Kalimantan kuwi, Kanggo Rika. Mm -mm. Ki eh, Cak Percil si S Ndoro Bayi karo eh uh, Yudo Bakia, ben munggah ning sasana eh uh, pagelaran. Kanggo ri ri ri ri kok. my good. Selamat malam, Bu Cangik, beli mbok? Bu, kering, Pak. Kering hey, hey. malah ngerokok. Gak kerungu ya, Dik, Pak. Eh, Celuk lah. Angel toh? Hah? Andan-kandan angel. Anu, nuan saya beli mbok? Mbok pilih wonten anu napa? Iya, yo, karepmu, mulai, karepmu, karepmu. Tak sawi dewe, dhewe. Tak sawi dhewe meneng ae. Lah, rumah sakulo ora laku gumun karo aku iki aja sok nggo aku meneng iki terus sombong ora. Mboten. Eh, aku gumun karo sampean wong loro kuwi. kok saged gumun? Jenenge nggih nembang kok suarane modele cangkemane kok penak Mas aku. Dik, dik, entah wingi. Kok penak ngono modele nggih bengok iki apik. Suarane penak ora usah dikeki cangkem ya dik jane ya. Nuwun sewu anu. Lho, saiki nek wong masak lho, wong masak ngerti. Wong masak ngarani masak kabeh iso masak enak. Masak enak. Ning mergo padha. Bumbune padha. Tapi masakane ya padha. Enek sing enak, enek sing ora. Mergo apa? Napa? Tanganan. Tanganan. Lah, mergo masak ki ya tanganan. Nembang ya padha ae. Nggih. Lah nyang apa suaramu kok penak nggih nembang kok apik? Mergo cangkemane penak. Ngono lho. Dik, anu tutuk. Dik, tutuk <laughs> anu. Bose barang ini dalang ya apik. Apik. Berarti sabetane apik, suarane, suarane ya apik. Iki berarti cangkeman. cangkemku dewe <laughs> Maksudnya ngomong iki cangkemku dhewe orang cangkeme siapa sapa-sapa. aduh mas aku Lah aku ingin guru sekedar pemberitahuan. Intermeso. Masalah cangkem kuwi mau intermeso. Intermeso. Okay. Selamat malam, Bos. Selamat malam. Kita masih berjumpa ke Weh, gaul, gaul kowe. Iya. Hmm. pokoknya aku sebagai bengi kudu gaul, tapi ra gaul. pokoknya dalu ah. punika beda karo bengi-bengi nih Lho, niki kula damel benten. ini mau dipesen karo Pak Lurah. jadi nah. nek bengi nih Pak Ali DM, hmm. Pak Ali DM biasanya nek endakel biasa, tapi nek khusus bengi iki Mas Percil luar biasa. Mengke hmm. sirahe gulune diketok. Lho Wah, Dik, kowe aja get-geti. Ora apa-apa, sing penting penonton mawon. Tangane diceklek. Oh. Sikile diceklek. Oh. Pokoknya luar biasa. Ngetokne pengiram-iram khusus bengi niki. Malah nek gelem ngantek tekan pada esuk. Mengke Mas Percil isuk-isuk dibong. Wah, wah, wah, wah. Edan, edan. Wis Pokoknya sesuatu aku dipateni ngono cerita. ceritane. semangat lah pokoknya, Semangat pokoknya. Semangat diengkulmu ki ning apa kini anu lagi mas neng masyarakat bon lapangan kebun duren kebun duren sing nonton sing mirsani kuatah sangat awal di pintas neng ini kayak neng jeru akuarium iya tapi yang tapi ya kini kini orang kono orang kini angger nanggap aja nggih penontonnya apa antusias antusias jantanan yode guyup rukun sembrana Toto ngapa nontering Riki cah bagus Ono yang bonduren mereka ditanamkan eh, Pak Lurah lan para setafe Kelebu eh, warga masyarakat ini sayuk Gone memelihara pelestarian lingkungan. Wow. Nah, sore mau dieneke pelepasan burung. Jadi acara pelepasan burung. Lah, piye to kowe iki? Lah, anu, anu eh Pak Lurah dicolne. Sito. Piye manuke Pak Lurah? Saman ngomongi piye manuk Oh Sito, sore mau Pak Lurah lan para bapak-bapak ora mung Pak Lurah, Pak Camat nggih rawuh. Eh, Pak Bupati nggih rawuh sonten kula wau. Hmm. Eh, disekseni warga masyarakat ya kuwi Pak Lurah ngeculne manuke. Ngono lho. Lah terus diamuk karo Bu Lurah kok. Kosek. Pak Lurah ning ngarepan terus tolo-tolo Piye to sabar iki? Eh, kok setok angel Aku ki ora ngono lho, ora paham aku teko gak nyambung anu bahasa iki lho. Kan enek pelestarian alam. Dadi kaya eh, burung-burung utawa satwa-satwa langka iki eh, wajib dilindungi. Dadi ben alamnya kembali berseri-seri kaya mbiyen ngono. Oh. Dadi oh. Pak Lurah sore mau hmm. ngecul nih manuk. Ora isin, Pak Lurah. Lah nek ngecul niku teng pundi? Teng pundi? Ngarep nang kene. Lah dalah. Nang ngarep wong akeh. Berarti sedaya niki wau ngertos manuke Pak Lurah. Preso ngono lho. Iya ta. Sik to ning piye ta bos? Aku ki ora ngerti lho. Ora ora ngerti, ora ngerti kula. Tenang. Ngene ngene ngene ngene ngene. Kanggo simbolis manuk-manuk kuwi mau ora apa Pak Lurah tok. Pak Bupati yo, Pak Camat yo. Eh, para bapak perangkat iya walah pomo pak camat pak bupati ngecolne manuk ngerti ana tak foto mau kosek to ora ning ngono iki karep oh, angel ngomong karo Yuda iki mending jero kono kowe mlebu apa ora ta kowe jelas no cil cil kowe percil mudeng to karep kowe aku wis mudeng karo mudeng to maksudmu piye kowe ning jero kowe mlebu apa ora ning daleme Pak Lurah daleme Pak Lurah kowe ning kono iki panganan apa sing ra enek jajali wis mampurung wis lho kowe mangan apa kowe mau anu Iwak, ah, iwak toh. Iwak. Kleru kowe. Rodok mlebu siti enek soto pikulan ya, Bos ya. Nah, heeh, oh, oh, enak. Mangan apa? Soto pikulan. Lah, lha ning cangkem ora remuk ta? Lha pikulan soto wak dienggo pikulan. Soto pikulan lho, Dek. Soto pikulan kuwi lho. Eh? Soto pikulan. Soto hmm. bakul soto sing dipikul ka lho. Oh, bakule lempok. Piye to? Maksude bak peh bocah iki goblok ketam to. Sing angel kowe lho, iki angel lho iki. Bakul soto sing diresi-res kuwi lho. Bah, yuh. Pewerih no. Sing dikeceri jeruk kuwi lho, Dek. Lah dalah malah malah diunoni. Sing dicocor iki kecap kuwi lho. Lah raine lak dirubung semut. Wah, oh, sik tak dirapa. Aku yang jelaskan bakul soto ya repot sing bakul renen bos renen bos ah, jelasno jelasno kuwi bakul soto sing dipikul oh lempok berarti oh, bakule lempok lempok berarti wangel bakul soto sing dikeceri jeruk lah lah perih to malan sing dicrocok. Eh, bakul soto yang jeruk wali iki lho. Lho lho bluduk lan. Piye ta kowe iki? Melembung bakul soto dilebokne kuali lah bludus sampe. Roh, kowe roh soto. Roh. Yes, ngono kuwi lah pokoke wis. Nah. Angel lho, Bos. Angel jelasne salah. Salah tompo, salah tompo. Padahal Pak Lurah ngecone manuk ya salah tompo. Manuk apa awakmu anu mangan soto apa mau? Soto, pikulan. Soto to. Aku ning jero ben kuat, aku tiru-tiru Pak Lurah. Apa? Ngombe jamu. jamu. gendongan. Loh, jamu gendongan berarti jamune bakule jamu bakul jamu sing digendong oh berarti setruk weh kapok lah tak balik bos tak balik lagi uh, berarti bakul jamu setruk wih rada rapi nak lah ayo bakul jamu sing neng jeru botol lah lah lah lah lah apa ya cukup orang botol sak terus kayak bakul jamu lah wih bakulnya jem apa ya jem bakul jamu sing neng jeru botol terus diocak-ocak ya mumet ya mumet Bocah iki jane kocok apa to? Lah kok jamu bocok-kocok iki gak ngeludase wingko. Kek botole sepiro jajali? Bakul jamu sing digendong. Lho berarti setruk, Ngono kok ora iso mlaku. Ora iso mlaku. Ngono kok bakulan. Sing ning jero botol? Lah iya. Bakule jamu ning jero. Lah botole sepiro lek bakule mbok kene jero, he? Kuwi jen apa piye sing bakulan kuwi? Gak ngene lho. Awakmu ah, wis tau roh bakul jamu gendong urung? Urung. Wesok ora kowe. Sampeyan menahu kerbal, Mas. Aku urung tau roh lho, aku yo ancam. Jamu gendong iki lho. Urung, urung, urung, urung, urung. Sampeyan roh, Pak. Jamu gendong. Urung. Ora enek sing roh lho. Urung enek roh. Pak, sampeyan kertas bakul jamu gendong. Urung. Urung roh apamu? Ora enek sing roh. Aku yo urung roh ya. Lha nyapa kok ngomong? <laughs> kok ngomong? Lah nyang opo? Polane kuwi wong aku ngono mau lir pamane. Asung lilir akeh tumane, ngene lho, Dik. tak omongi dek iki iki masyarakat kebun masyarakat kebun menjaga kelestarian alam dengan eh, mengeculkan apa ya Indonesia mu gitu cel mengeculkan burung ngecul nih mana nih kenapa apa? menghiburkan aduh kosek toh bahasa aneh gitu loh kok bisa menghiburkan manuk lah sing mendundukan wikisik toh men, men mengentelolorkan ah, telolor kiki apa uh, itu bangal ngecul sama segeru acarane lho kan bahasa ini lho ngecul ning manuk ini bahasa Indonesia ini no eh bahasa Indonesia ngecul manuk kuwi piye ya lek menelolorkan kleru eh melepaskan melepaskan oh melepaskan hmm. oh salah nek melepaskan niku tali tali lo diculi ya sik dihayal ki bos nek melepaskan, oh, tali, itu melepaskan tali tali dilepas masuk manuk arep dilepas Maksud dase diuculi ngono. si sik sik sik. Siwine diuculi. Dudono Cil, kowe sing ngono Cil. Aku mumet omong naro yudo iki. Awakmu bakul jamu. Gong yo wes wis <laughs> Pelepasan burung. Pelepasan burung. Berarti ini wujud nyata dari masyarakat kebun duren bahwa ya. masyarakat ini apa itu cinta dengan alam. Alam. Iya. Cinta Eyo. dengan alam, mengerti akan kepentingan alam dan kesehatan bagi masyarakat. Oh iya nah itu. eh, terus gitu. hubungannya kesehatan karo manuk apa kuwi mau? Lho, lah saat ini nek ngomong-ngomong masalah kesehatan, ah, nuwun pangapunten. Ah. Heeh. Ah, Wong niku harus selalu menjaga kesehatan paling tidak tiap pagi harus lari pagi. Hmm. Di samping lari pagi minum air putih yang banyak. Hmm. Di samping itu mengkonsumsi madu. Oh ya bendino aku karo bose ngono kuwi madu setiap. Awakmu apa? Ya ngombe madu. Konsumsi madu. Lho iya penting eh, ngerti madu. Ya rono. Lah madu asale saka apa? Tawon. Saka? Tawon. Sebab apa tawon kok mesti ngetokne madu? Bocah iki goblok apa piye takon? Oh, Yudha ki kowe iki. takonmu karo takon cak pertanyaan ilmiah iki sebab apa tawon kok ngetokne madu? Ya sebab ki tawon ki ancene duwe madu, dijikuk teko kembang sari-sarine dadi madu. Sebabe tawon duwe madu sebab duwe entuk. apa ning donya lak duwe top mesti duwe mesti enek madune kabeh anger duwe top mesti enek madune ora mesti kala jengking Loh iya ta diomongi ngeyel kowe. Kae nek entope kok gak enek madune. Eh. Kala jengking dik kae duwe top tapi gak duwe madu. Loh lah iya. Loh kok oh, iya piye? Tak golekne jawabane. Oh, lah iya. Sepas, sepas. Ayo. Kudu karo sapa? Kala jengking. Kok omong ngono. Jare nek duwe top mesti duwe mas. Iya, iya, sik to meneng lambemu. Kala jengking ki ah, mergo enek cupite. Lah ngene, Dik. Apa perkarane kala jengking ki duwe top ning gak duwe matu sebab enek cupite. Dadi anger duwe top mesti duwe cupite. Mesti enek cupite, ngono lho. Kabeh wi. Kabeh no Ora mesti. Cuyu. Eh, enek cupite kok gak duwe top. Eh. Lho, Cuyu. Ya ngono kuwi lah cuyu. Wis ya ngono kuwi to. Cuyu lho. Cuyu kalen duwe cupet yo ra duwe. Sing meneng lambemu kepiting to, kepiting to, kepiting to. Iso de, ra iso. Kepiting alias cuyu lho. Nek batoke lho. Nah ngono lho. Lho, ning nek batoke, Dik, apa ning donya lek nek batoke nek cupite? Ora mesti. Heeh. Lah bulus. Kura-kura ae. Nek batoke. Nek batoke kok gak duwe cupet. Iya, kuwi gak enak kuwi. Lho. Dik, Eh, tak omong. Tak omong. Angel. Tutukno dhewe. Eh, piye? Enek bathoke kok gak enek cupite. Oh, bathoke enek. Ayo kowe. Cupite kok e-, enek bathoke. Bathoke kok gak duwe cupit, bulus. Heeh. Bulus. Ning lak gulune dawa. Bulus gulune. Bulus enek dule dawa mesti enek totoke kuwi mesti genah. Kabeh. Kabeh no. Kewan nangger. Enek gulune dawa mesti enek totoke kalau Dek. Alah ora e mesti, gak mesti. Oh, banyak. banyak eh gulune dawa kok renek totoke lho kaya ana lho sokon ngekeki piye dah usah kok usah eh bos lho bacaku gulune dawa tapi enek totoke anu berarti banyak lho tapi lah gulune dawa lah ya gulune dawa kok gak enek totoke lho tapi lah badhe nonong Nah, gue pokok eh. nonong, pokoknya nonong gulune dawa. Tapi gulune dawa. Pokoknya anggar batu nonong gulune dawa. Gulune dawa. Ah, mesti. Nanya apa? Apa demo kan? Batu nonong kok gulune ndek Ah. Tapi lah duwe entop. Pak Dimun tuh apa? Entop. Tapi kan gak duwe madu. Oh. Lah, lah kena jadi ni karoti ti rumah <laughs> aku tak rungok kalau kok susimu medhewe aku. Anu lo Bos. Rumah aku. Ngenggok-ngenggok alamatku Alamat aku ya jadi kan bingung. Ngenggok alamat dong ini jenenge iki gak cerdas. Loh, aku cerdas non saya Wong ki wong jaga kesehatan ini paling tidak makanan-makanan yang mengandung kolesterol dan makanan yang mengandung lemak itu jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung kolesterol dan makanan lemak terutama kambing karena wedus itu mengandung lemak gobloke eh, ngono kok jare roh iki lho lha iya tok ngomong apa wedus mengandung lemak lemak lah goblokmu lho lemak lho lemak goblok kowe iki ra Jawa kowe iki wedus ki darah tinggi itu mengandung lemak ah ora iso lha wedus mengandung wedus itu mengandung cempe jadi Bas. Oh. kok kaya ngene to basaku ah, kancamu modele kaya ngejak geger modele masa anak wedhus lahir ceprot terus lemak berarti awakmu ki apa-apa ngerti to gitu silahkan takon hmm, hmm, hmm, aku ki nek aku ora bab perkara kepinteran ah, ah. apa aku iki aku roh apa kowe kertas kowe roh kertas iki gunane dikai apa dinggo nulis dinggo apa gawe apa ae layang layangan iso eh, iso nulis iso kuwi saiki carane piye kertas iki heh iya ta disuwek ning ora suwek repot gue ini mumet gue mesti mumet gue mumet ngel ilmu mumet mas kertas disuwek tapi <laughs> ora suwek angel de angel de iki ilmune banyuwangi de alas purwo iki de suwek disuwek tapi ora suwek carane piye kertas iki disuwek ning ora suwek ah ah ah suwek suwek kuwi su ada urung urung suwek blok pusen suwek Ah, katok katok aku gak iso piye carane kertas disuwek ora suwek iki ya ora sombong ya ora hmm. pamer tunggal guru aja ganggu tunggal jopo aja nggudo tunggal kamar lho nyapa tunggal kamar iki ya apa enak no kowe iki yudho iki kamar iki piye carane disuwek ning ora suwek iki gampang dilipat jadi dua. Ya terus. lho, mbok suwek lho, mbok suwek. Lah iya disuwek ning ora suwek iki kan tak suwek. suwek wi. Lah iya iki tak suwek. Set. Suwek wi jelas. Oh, tapi kan dadine bolong, Dik. Ya, ora suwek. <laughs> ora suwek. Nek bolong. bolong. Kertas disuwek tapi gak suwek. Gak suwek. Lah iki jenenge apa? Bolong. Sopo sing ngomong suwek tak tapukane lambene. Iki bolong. Ah. Bolong kuwi bener ya, pertil kok ya pinter ta jenenge. <laughs> Lah timbangane eh, eh, mengancam cepil. Karene. Lha iya. Ilmu apa mengaji? Weruh. Iki kan bolong. Heeh. Piye carane nglebokno ndasmu ning bolongan iki? Ora sedeng. Ora nganti nyenggol kertase. Oh, ora sedeng. Alah eh, iso, Bro. Elak sik takonmu ki sing ilmiah lho. Iki ya termasuk ilmiah. Piye carane ndasmu mlebu ning jero iki tanpa nyenggol garis? Apa ya kene? Ah, ora iso. Lah kok ngeneane tok ora cukup lho. <laughs> Ora iso. Bolongane cilik Ora iso. Lah carane piye? Carane wis saka kene. Heeh. Ah, tak ingeti kok kene lho mlebu lho ndas oh iya aja nek mung ndas lho, lapangane klebu lho lho delok wapuk mlebu kabeh lho nang kene sinden mlebu ora sinden lha iki mlebu nang kene lho eh. mlebu eh paling sing gedhi anu sing gak mlebu paling sing pojok dhewe lho wah oh iya separo tok tapi kan mesti sing penting kan mlebu ora ning ngono dek piye iki bersih desa ah, kebun duren warga duren, masyarakat bersih desa, bersih desa. paling tidak awak dhewe kudu mempersembahkan kanggo masyarakat kebun duren lah iya no peringatan HUT kemerdekaan RI iki termasuk salah satu di dalamnya iya. pada malam hari ke 71 ke 71 paling tidak itu uh -uh. menjaga ketertiban keamanan lingkungan itu bukan hanya tanggung jawab Bapak TNI Polri tapi tanggung jawab semua warga negara Indonesia Wah, kuwi duwe Wah, eh, wah, Sapa? Sapa? Lho, kowe nggawa kanca kok waglah kuwi jare wong nyumbang lagu nggih lho mboten niki kersane minggah oh ngono makin nembang kali kula oh kaya jare tingali makin lari niku pripun jare makin nek larine sae langsung klebet teng dapur nah dapur rekaman dek dapurmu lho dapur rekaman karma apa ayo kowe kan bareng ngono ya kon rene kon rene kon rene kon rene niku oh teh lah kok nyolot ireng-ireng arep dituku karo Pak Lurah lho Glowo ya. Glowo. Glowo? Ya matur nuwun Pak Lurah di situ glok glok. Arti dituku ki. Ge apa to, Dek? Kanggo cethik geni lho. Eh, eh. Kurang ajar. Ganteng kaya ngene kok. Iya. Ngapunten Mak Cangki. Dugine ragi telat niku. Eh, kowe melok grupe kono ta Marian? Eh, edan. Ah, rupamu ganteng nyelot ganteng wong telu ganteng dhewe. Eh. Rumas <laughs> aku. Eh, lah dalah. Iki melok grupmu to pisan. Ah. Edan, edan. Oke, kono ya ning kono. Ora mesti ngono lho. Gak iya orang tenan Eh, orang mudun-mudun gak gue merica sak gegem apa? Kates! Salah! Semongko! Eh, orang mudun-mudun ijo seleret Dawa apa? Mbah? Garuh aku Garuh Bapak Muroh ya? Eh. Garuh Muroh ya? Eh. Bapak Muroh eh. apa nyejal? Apa? Bapak Muroh apa? Genter Salah! Ini jenengnya Kates! sembarang. Apa? Duwe untu. Ora duwe cangkem apa? Mbah. Apa enak? Ora enak. Eh, lha kowe po iso, kowe po iso dhewe ora duwe cangkem. Apa? Kuwi ngono. Ondo. Salah, iku jenenge kates. Ha. Eh. Ah. Ondone gue menek kates, ondone gue menek kates. Wis yeah. aku metu kok grupmu. Hei, eh? eh, eh, lah nyang opo kowe kan jebakne grupe dhek. Lah wis nyang opo? Perkara apa kowe kok metu saka grupku? Perkara apa? Perkara kates. Eh? Perkara kates. Lu salah, perkara ondo. Ah, ngono. Salah we. salah. Melok telung dina kopi arep tenan. Ora iki Pong pinter lho Mas. Lho, pinter glowok ki pinter. lho napa wonten? Niki bau nuwun sewu. Apa? Wonten pesenan saking Bapak Ali. Pak Ali MD. Kepala desa. Heeh, Pak Ali DM. Kapure ngawontenaken Aprahmen. Ah, oh. Kanggo mengenang perjuangan Pangeran Diponegoro. Oh, berarti menghargai jasa para pahlawan. Menghargai jasa para pahlawan niki etok-etoke awake dhewe arep digawe sinetron. Sinetron eh. Pangeran Diponegoro. Eh. aku nek pawakan ngeten kan jelas pangeran Diponegoro. Oh, Diponegorone. Ya. Eh, wis ora apa-apa. Aku gedhi tur. Paling tidak ya Londo lah. Londo aku. Belanda. Eh. Belanda. Cek turas itu lho ki. Apa aku? Lah jarane. Jarane. Oh iya. Lho, Diponegoro numpak jaran. Diponegoro numpak jaran goblok kebocah ki Diponegoro nganggo surjan. Sorbanan. putih numpak jaran ini pangeran di Ponegoro jaran ya jaran pejuang jaran pejuang oh, ya oh. ini jaran di Ponegoro nah ngono lho jaran ora jaran sembarangan ini saya apa ini londo londo itu londo tungtak tong woy en pangeran di Urung eneng di Ponegoro ini kayak ngudoroso. En di mana? En di mana? Kok tidak kelihatan? En saya? En saya Walondo akan menjajah bumi Indonesia ini. Ini wah, en saya Walondo, terok no? En saya Walondo, pisang, pisang. Nah, irungnya pesek Walondo nih. Hmm. Diponegoro teko. Ya Diponegoro teko kae Nguber karo londo, londone mlayu. Oh. Ayo ayo dak jaran. Ran jaran. Ayo ran, siap ran. Ayo anu per anu jaran sik. Siap. Kejar. Ayo tangkap. Tangkap itu Belanda. Tangkap. Dulu, go, Eh, eh tangkap lho Siap. Kejar, kejar. Kejar terus. Ada ada. Eh, do. Eh, ini ayo bang edan. Do, do. Ditangkap tangkap itu tangkap Belanda Belanda kan en kamu kurang ajar en hmm. Belanda kamu tidak berani sama en kamu en Diponegoro aku an en an en nyapa Diponegoro ini kowe gitu toh Diponegoro saya jalan ayo maju hmm. awe toh Ojo kowe ganggu gawe marang negaraku. Bakal tak usir bareng Saya ayo, eh, ayo, ayo. Kalau berani kesini, Ayo, Kalau berani en lonto ke sini. dong nyejarane toh Eh ejarane kok omong aku tidak berani sama war <laughs> tipe negara kalau berani kamu ke sini pangeran tipe negara aku kesel hmm? dek ngapa ini hei eh, londo pekok kowe iki jane wis diparani ki maro toh jaran goblok masa dipon goro mbak ceblok nih weh aku aku tadi lontoh aku tadi lontoh eh iki kon tadi jaran iki ben rasane kesele weh Oke, ora apa-apa. Mau e, ya mlayu. Lho, londone genti kowe. Eh, dadi apa? Aku londo awakmu kelaper. Lho, eh eh. eh. Aku aku dadi waru abang. Aku as. Kowe iki kono kowe iki ben jane sinetron nempar kremi to. Tak tong. Iki londo. Ah. Apa bideng kiwel? Gendeng telu dimomoti tewel. En aku en Belanda. Jenengmu mulu, Master Hambeyen. Ayo. Wong oh, Hambeyen ya sama jenengmu. En aku en Belanda en sudah en melaku-melaku en karena en tidak apa-apa. Kemarin en tidak jalan-jalan en karena londo loro encok. En kenapa sekarang En kamu sudah jalan-jalan? Ah, sudah enteng. Saran. Ah itu dia. Ayo, londo diuber. N En kamu keju. Laku melaku neng tengah ngalas. Kok orang enak ketok di toyrongi londo? Londo wedi. Aku Londo and aku wedi karo keris e Diponegoro. Eh, eh Londo. Eh, eh. Londo wis mlayu saka negara kene. Burung. Orang ngerti sapa to pangeran Diponegoro. Eh, Diponegoro aku ning kene lho. Eh, jangan Ikake mung semono to, Londo. Iki tumpah ana ngoceng Lah piye ta piye? Wis aku dadi Diponegoro. Aku jadi Kowe ketoke ketuane ki awakmu. Aku londo. Kowe kok londo. Kowe jaran. Ya iki pokoke kudu. Pokoke Hen itu orang-orang pribumi bikin kulang aja ekstremis ekstremis walaupun tidak mau membayar pajak kepada Belanda. Hmm. Hem, oh itu si Paulan tipe negara kepala kalau oh, sejak langsung saya tembak. Oh, kuwi ngomong opo ora genah. Lah, londo iki ngomongi ngono gua. Londo iki setengah pelo. Setengah pelo. Ngomong opo? Hem, itu opo oh, nanti tipe negara bersama ekstremis oke Jawa. Hagen aku tembak mati. Iki tipe negara saya. Kalau kau berani, wah tipe negara sini kau. Hei. sikile sikile Pa. Ra, ra, ra, ra di Banegara. Aku londo, aku londo. Ya sik. Ayo peren. Numpak ojaran, numpren. Sik, ayo. Kau kecol aku di Banegara. Ayo. Operen terus. Londo, sorry ya. Apa? Jaranku sudah rada gak penak apa. <laughs> terus uberen uh. uberen numpak ono kok edan kok ono sumpuk bar bar nyapa apik lho ki pangeran diponegoro ki meng apik jengkulmu ki kancane numpak ra iso apa enek kok eh, jaran iso nginang ngene jane jaran apa nyupak lapa kuwi mah eh jaran ki yo ngene yo beker barang wes wes lah sinetron ini wis bar ini lo anu pak lurah si dasya di produk lo pembuatan sinetron ini e? alah malah di selintak ya jelas lo selintak jaran gitu malah rumah aku oke ini mau ya orang kita sedikit ya mengenang sejarah London sejarah London ini mau hmm. ada sebabnya London kok eh, Melayu saka negara wakde paling tidak pejuang-pejuang ade ini mempertahankan nganti titik darah penghabisan apa kok di negara kok rak ngejar nih sebabnya apa <laughs> roh awakmu ngapa? Eh, jarane kekeselan kesel-kesel wah jarane kita kecil kurang ajar nabuk-nabuk tenan ya teku ate koplak iki rumah saku wis salahe kowe kan bedheki ya e eh. lha roh ora mudun-mudun nek gak gua mrica sak gegem ngero no apa kates ah salah kowe ngene jenenge semongko ngono kuwi ngene wae kowe belajar tak pasno lingire ah. <laughs> iya ben loro, ben lara Eh, sing aku dalem niku lak nambahi semangat. Eh, mapan warga masyarakat Kebon Duren, terima kasih. Eh, orang mung aku tok Mas Kecil bareng yes marah-marah suwan rene. Nggih. Nggih, eh, pinten ngoten lho. Yes pokoke tau lah. Nggih, nate ping warga masyarakat, antusiasi masyarakat eh, untuk memperingati HUT kemerdekaan. Sinambi bersih desa. Nah, Ki aku lak nggo sinden. Tapi jajal iki gendut putri, putri, putri. Putri. Putri, putri Angelita. Angelita. Ini mo, kowe sing kenal karo sinden kowe. Halo. Hmm. Di ditarik muga. Ayo kene mau ayo cuman nang. Uh, di sepati le. Sepati Mas. Carane di Ponegoro ki mu carane. Eh. Hey. ngrayune kudu karo lagu. Kowe pamer, pamer. Dah. Aku tak akan berhenti menemani sana awe. Aku ta. Oh, oke. Okay. Iki ngrayu cara mblitar glowoh ngono kuwi. Nek cara ngawi piye? Cara ngawi. Mung sak pira iki? Nah. Sak pira, Dik? C anu, C sing dudu sing kuwi sing cetoke, sing h 2 C sing anu.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 aku kan dangdut kene pop. Lah awakmu apa lho? India, India. Hmm, hmm. Lah alah. India. Tumbio Mas. Rupamu kaya jambu mente. Lah iya. India. India. India kok irunge mbledor. Tumbio ya Mas ya. Tumiho ya apa? Lagu apa? Anyar awakmu apa enek awakmu pun. Nah ngerti ya India iki. Iya. Tumi elek batur punten. lugo lugo dok lugo ah Pak Lurah pengen lah lah eh eh, eh, eh ngopo kok Pak Lurah Pak Lurah ora nyapa-nyapa breng aku tresno marang sliramu bocah ayu aku tresno kowe aku sayang kowe aku sayang kamu ayo bareng bareng bersatu undang rapi ayo undang rapi tak dongak nih dua anak banci <laughs> lah masa dia anak ibu anak banci anak yang lanang lek wedok ya wedok peres malah ning kono males ora pareng ngono kuwi ya dik ora payu aku bareng tanu termasuk syarat hmm. kan botol seprit lah ya eh masamu kamu sak terong <laughs> masa bareng bareng gelowong Banci banjine banji mekeko mekeko ora payu-payu arep muni masak perlu diruwat iki perlu diruwat iki kancuran ngaku sendang lho iya oh, jelas banji kuwi niki diaturin eh, apa bae iki ben anu nduk ana karangates Ana iki spesial lagu semi. Lah iki lho, iki lho kates. Dadi supaya ngerti katesmu. Ana gubuk asmara. Luwung niku. Ana tanda mata. Luwung tanda mata kates tapi mangane ning gubuk asmara. Lah, oh, dadi kangel met to ta. Wis gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa. Mas ono. Duwe kates ora? Duwe kates. Eh, hei. Eh. Lho, ora ning omahe lho, Bos. Ning omah, ning omah. Kowe iki lho, oh, lan ning omah nyang apa digorene kok ya. Berarti nek ora medun-mudun ya nggawa kates. Lho, heeh. nggo meja segem. Ya, ngono ya. Mangane ning gubuk asmara maring ngono ning kono cethuk bejo kok melarat. Ya. Simbuti do, Pipas Mawon. Nggih, wau wonten panjuwunan kubo Moro. Kubo Moro lakune sing pinten? Ya kae seneng aku eh. ya. Yen liwat aku kelingan oh. kubo kae biyen tak nggo ngene. Eh. Eh, eh, maksudnya ngene iki lho. Maksudnya ngene piye? Maksudnya dijelasno. Maksudnya ngene iki. Maksudnya dijelasno aja nganti kowe. Aja nganti. Iyam. salah ngomong. Masalah ning kene iki didelok karo Bapak Lurah. Iyam. Supaya nek kowe jelas. Ngene iki maksud e piye? Iyam. ngawur jenggot ngawur eh pak lurah ki ya jenggot lho nah iya pak lurah yo ngrasani jebol jenggote glowo padha karo kowe mbok dingenekni lho nyampe lah ngomong kaya hmm. dulur lanang pecil ngene iki hmm. yang hmm. tapi tapi we rung roh peraturan sing anyar we nyapa tahun numpak tahun numpak harapan saya wis to sing ngingu jenggot gak ditarik Loh, Nah, ya malah enak no berarti awake dhewe dong ngingu jenggot malah ditarik heh Lar sing iku jenggot gak ditarik. Ditarik, mesti ra bayar karcis. Sing ngomong ra bayar sapa? Lho lar ditarik. Maksud tarik jenggote ya kok waplok sing duwe jenggot. Oh, ya iki mang iyong iki mang. Walah oh, ditarik oh, ngene lho. Iki gubuk asmara. Alah. Hmm. Yang liwat aku kelingan Tumpuk Hai Bien tak goler Eh, gileren eh, kok Gini ini ki Sepikir amu ki Sepikiran Dan terutuk Teater ki warga masakan Wontering kebun duren Yuk Yuk ya, kontring oh ya ya, ya. apa-apa kena kompak mesti apik. Mesti dadi penak. Sing robah, sing isor kudu iso ngimbangi. Ngimbangi. Pancen kudu ngono. Lah sing ndurobah ngisor meneng kuwi kecut, Bos. Fakim, fakim. Cara keplok-keplok tangan sisih ora nah, Keplok tangan sak sisih. Nggih. Bertepuk sebelah tangan. Nah, ngono. Coba menika kriak-kriak saya suwe saya wengi ning malah saya gayeng. Nggih. Ora krasa wis durian menika ora sing sepuh, ora sing muda kabeh. padha sayuk saiko kabeh. Leres, nyatane bangun desa bebarengan. Eh, jajal genduk prigel. Coba pilok Mas, pilok Mas, pilok pilok pilok pilok gawe lu lu lu li lu lu sepati kuwi, pilok pilok pilok pilok. Heeh, ah, ah, lu mbahmu. <laughs> Oh, hey. bocah kemblung bocah rek iso oh boleh bali wong kowe iki yo oh, wong yo tetembangan iki perno-perno ngene iki semangat iki ora nyusahne kancane yo ojo leru to kuwi dadi mumet ne ngono lho iki ngono termasuk ah, ah. nyusur mbok e iso iso nyusur iki wis bene terima-terima nondo gel kowe dianggap nyusur ya ora apa-apa ora selamat malam mas percel terus ah, Oh, oh, tambah no punten, tambah no punten burine. Kayak no punten, kayak no tempe uh, oh. untal. <laughs> Enak mas ya. Percel, enak. percel. Eleh, enak. Ah, lupa muayu aku seneng. Gitu. Wong kok iso ngono. Sewawat kendang engko mak seret. Iso mak buk ngono malah dadi kae. Coba iki ana eh. pundutan Dewa Tresna nduk, Dewa Tresna oh, iki. Eh, kebetulan lagune dhewe karo kalem-kaleman, kalem-kaleman. Hmm. Eh, dalang iki nek nur sewu. Dalang iki nek gawe lagu pas utawa pantes ya ora. Nah wede lu ngrasah dik, rasah gawe lagu lah rasah. Aja bosok-bosok gawe rasah. Bosok-bosok. Dagelar iki gawe lagu mesti wis gak patek payu ndagel. Iya. Heeh. Akhire ngono. Nek glowoh barang kuwi glowoh tenan. lagu. Lu awake dhewe murni dadi dagelan-dagelan rasah nyanyi wis. Oh ngono. Oh, Aku gawe lagu langsung meledak dek lagu apa kamu? Judule bom. Lah ya kok roh ya. Bocah kok. Pawon sa tak resik Iki dipotresno, Nduk, brigel. Eh diaturne kagem Wis tak gudiken gudiken. Ngono iki asine nularne gudik lho asine kuwi. Oh, ngaten ta? Wah, ora ora ora. Percil ora tak wadus. Aku lan delok kene ane sampean kok sok sowo motok ki. Oh. Ora enak. Niki berarti nggih ABG nggih. ABG. Atas bawah gudik. Lho, eh, ah, apa kowe? Ayo, syukur, syukur. Atas bawah. Lah wong wedok dilang lan ndi ngono niku. Kok gede lah aku saiki ganti kadas. Ngomong-ngomong, Tas bawah gudik. Kuwi ABG anu malian kaya. Hati atas bawah gabuk. Tapi ngene-ngene anu dagelane rada rono ya. Aja mung. Kowe iki lho rada rene sing kowe. Kowe bareng lho wah! rada rono rada rono. Ah, nah. Dagelan ki rono wong iki. Lagu iki wis iso purung, lagu iki Ya jelas no. Yuda urung ta? Dereng. Urung. Percil rono rono rono mlumpuk rono sik rono rono sik. Ah, ah, wah lagu katok ini. Percil ya urung iso ta lagu iki? Dereng. Urung. Urung nek urung rono rono rono oh, rono. Nah. Aku ya urung. Yudha urung ta? Dereng. Urung oh, rono rono rono. Iso kon rene rene. Kowe kowe. kula dereng nggih. Urung to. Lah tekok men to. Urung ya rene to, karo kancane lho romansaku. Lah sampean penapal? He? Penapal? Eh? Ndolo aku, aku sing ngatur ngono tenang ae. Apal hmm. karo ora kuwi dudu urusanmu. Oh. Dadi kowe apal burung? Urung. Lah urung rono, rono, rono. Wis dileh bareng urung apal. Rono, rono, rono. Wis dileh bareng. Apal ora? Lho, lho kene nang apa? Nyapa ngurusi kancane. Oh, kok tak tau wapo tenan kowe malah nyapa ngurusi. Kowe kan yo ngapal tau kowe. Urung, urung. Urung, urung, urung. Urung sawe dhewe urung karo budak wong e. Nah, senenono, senenono. Senin oh. ono. Lah kowe papal. Urung. Lah iya. Rono, rono, rono. Bocah udur-uduran wong loro. Lagu Dewa Tresna urung ngapal lho, Yan. Lho kowe sapal urung? Urung ya. Lah ya ora ono, ora ono, ora urunge nyeneni. Lah kowe apal pragel? Apal? Ya apal lah. Apal. Apal. Rono luwin apal. <laughs> Hei. Hei. Hei. Hei. Hei. apal. Hei. Rono, Rono, Rono, Rono, Rono. Hei apal ike. Wes. Ah, iki. Iki. Eh, nyilih dulu ya li. Ngora popo. Ngora popo. Wong ngampil ki wong. Nyilih. Ayo. Pengiki. Tapi yang balik ini loh. ngampil loh masalahnya. Ngampil. Ngampil ini kudu balik ini Nyilih kok. Oh, jadi kudu. Nek utang nyaur. Utang ah. nyaur. Gawe nganggo nyilih balekne. Balekne. Oh, ngono. Dadi eh. ya engko dibalekke ora apa-apa. Nek kredit gak DP kudu. Kowe urung apal to? Urung. Lungguh, lungguh, lungguh, lungguh. Yudha ki nyapa to, Dok? Urung apal aku. Kowe pirang-pirangane nyangan melok kene kok. Berarti sing lungguh-lungguh ki gua ngapal kabeh. Oh, ngapal kabeh. Pokoke sing ngadeg, sing ngapal ngadeg, enggak apa-apa. Oh iya. Oh tukang syuting apal yang eh, ngajak ae. Eh. Apal, apal, apal. Kok apa eh? oh, kowe? Kowe apal burung? Apal burung? Eh? Apal burung? Burung apal aku. Ha burung kok ngadeg lho. Nah, iya. nah. Eh, ndase kancane dilungguhi. Nah, ngene kan ketok to. Nah. siji, loro, telu, papat, rong apal kabeh. Lho. Lho sapa sampean? Lah aku ya rong apal sapa? Minggat to, minggat to. Mas aku ngater. Jajal, aku lek roh lemu gandrung cara-cara anyar-anyar ngono ki susu iki uh, awake berpikir secara eh, rasional. Umur ki nyelot suwi nyelot tu, tuwa. tuwa. Kaya kuwi bareng kan ya nyelot tuwek ta. Yen petuk pertama kuwi imut-imut. Cek nom, saiki wis tuwek, saiki wis metu gandos yo, Dek. Iya. Eh, gua apa gandos ngawur rumah tangga. Nggih, ngoten niku nggih. Ya dikrampyangi Pak Dek, dikrampyangi ya, kok legek-legek nah. Nah, kula penak iki gamelan kaya ngono lho. Nggih, nggih. Hmm. Wah, sing ngendang langsung ngombe. Eh, Aku nyilesik ya Pak De, ora apa-apa, ora apa oh, Menika Pak De. Aduh yayi pujaning sun. Abang dok lambemu kepranan jeruk ning atiku. Mesti kane wong sak bumi kalem kalepan cahayu sak ora mumpung wong ra enak dek ta kuwi Eh <laughs> karo leren ora lah aku nyedek kuwi terus langsung sobek ngono kok lha nggih kaya kelangan apa-apa perasaanku Oh, hmm? ndoke kok ijo to? Om. Pe, sangat <laughs> telu. Hei, eh, Kowe iki genamu kok ora enek ngono kuwi to jane. Lah iya. Lah wis sapa iki? Wis sampean lulusane. Lah iki cara-cara ketoprak. Kowe wong ketoprak lho ya. Aku ora tahu. Ayo. Lho. Harus mantap. Hei. Lah glowah barang ngombene sapa iki diombe iki? Wo, lah iki wong keserakat iki ketoke wong iki. Ngene. Waduh, lagi ludes nundok keluar tak ngeganyangan. Itu sopo sih ngarek ngijoli ke rumah Ya, jalo Pak Pri. wis bene sing mangan ben mangan ditungakne eh enak di mulut ning musibah pengen dok anu Mas uh, kudu kletek wis ta bene enak di mulut ning musibah di perut santai wae kowe iki tangan jelas wong kuwi mung tak iseni Banyuwangi jero tak suntik Banyuwangi ngono nek wetenge mlembung ala ora apa-apa dhewe wis tawar kok <laughs> awake <laughs> dhewe tawar ora apa-apa. Lho lho, dek kapan ke aku tau ya muni wis tawar ngono kuwi. Sakjane mulai dadi gotong-gotongan. Oh, Akhire panitia repot golek ki ambulan lho ngono kuwi. Kuwi landem ben tapi saiki gak. Rumah aku. Ya Dek, matur nuwun. Imbang ya kurang ajar. Eh. Pak Slamet iki wong ndok lek menang kletek ya dingin nyawer ya. Eh aku ora mok ngengi to sithik-sithik. Ya gelem ngengi ya rene aku tak ning kono. Sak cangkang itu no lo cangkang itu lo neng kene terus kiko kok mau pek ngabur rumah saku salah ayo wae dagelan barang rumah saku galang melok melok lo dagelan ini setelah kau ngendingin ding lo ya wae wae soleh oke lho. wae pakai los lagi situ wayangan pepadu beh bisa iki lho, iki lho. iki lo warna armo dadet nih anggotamu kru kru kru Ya nek perkara wonge ora apa-apa ning badokane dulu kaya ngono terus. ndok entek telu dhewe kowe. Badok kamu kowe iki dagelan apa buta? Rumah bocah kok e. Eh. Rumahku nyapa iki? Nyang apa iki? Balekno, balekno, balekno. Kowe karek cangkang tok dibalekne iku lho. Eh, balekno timbang awake dhewe bayaran potong duit ndok lho. Lho iya no, aku kan yo juragan ndok. Rembang sun lelo. lelap karo ngatur ke karo turu tono brantok ma amin Sendalu Pak Parti, sendalu Mas Percil. Wah. Sekali tempo disetel kalem barang. Nggih oh. no. Hmm, golek kenceng terus. Ya Yo nek sing kenceng kuat nek ora. Nek ora ora malah pretel, Bos. Rumah saku, wes wes bar bar badokane saiki ombenane. Lah aku banget Wah, kowe arep jemuke aku apa arep jemuk dhewe? Yo jemuk dhewe Rumah saku Duh nimas mustika ambo yen ulung tu ama eng cuman ngono duk lales kene cuman ngono cuman ngono percil dalam gembel kamar dekan musawatoro yuk iki penjaring sun karo gustimu putri arep sabet jagong musawatoro ini nyedak o kini ojo aduh aduh yudho penjaring sun lak sayah. bubar ngupadi mas telung melengkung lan gumbolo telung gelung lak kesel kini kini nyedak o kini nyedak o kini jadi hmm. seorang ini sawi jini ngabdi kudu kudu ndarbeni darma bekti karo Gusti. Gustine. Leres. Hmm. Lho wa? Nggih. Kowe abdi apa dudu? Kula abdi. Seragame kok ora padha dhewe. Kula anggota baru. Mas. Eh? Anggota baru. Anggota baru. Abdi baru kula. Oh ya wis, rotok rene, rotok nyedak rene, rotok nyedak rene. Ya disuwuke, Mas. Dadi awake dhewe susi malah kaya wong kucluk, Mas aku. Pondok nuruti pundutane para pamriksa iki mau mekur dingi liwat tok ngono wae walah wis ta iki mas wis yo mekur tak kono kok celuki kabeh ya ben nang kono kuwi lha ora ngono kowe ngono medun nguyu lah kaya oh. antri blas mongko kowe wong kopro apa kowe resikan eh lho nyacil lho ae dhewe nguyu nggo obat ya dek obat apa kuwi ya diobat abetne to lha tutulno obat aku lho mas <laughs> tau deh Eh, berarti kuwi gulune dawa kuwi berarti. Tapi kan badhe nonong. Rumah kan gak duwe entop. Ah, ning ra nek totoke kaya. Lah kuwi gak entop kuwi. Lho. Coba tembangi Dewa Tresna. Iki nggo liwat sawetara nduk ngrupas suasana. Eh, leh aja nangis to wong nyilih dilu titik. Wis anduk wis dikene ning kene wis ngantek kopo-kopo aja ngono. Sarat. Ya, ya isin isin isin. Heeh. Apa? Sanggo lagu wae. Nggih. Tak tembangi separuh ku sing nutukne ya. Oh iya, Bos, ya. Bali tembang iki ben separuh eding ta, Bos? Eh, separuh eding. Mi apa piye kok ya? Eh, rasane sampean rene. Gentosan ta, Bos? Kowe iki bayan kok ya? Lho maksudnya gentosan mriki lho matur jenengan kula. Heeh, terus kalih niki kalih niki terus keri-keri karo kae. Eh, kancamu are mok turai ngamur. Ya ya, Dewa Tresno. Dewa Tresno. Tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung Ahora la el que le cura, calla tú. Ajá, ajá. kudu ndang wat wat wat wat wat wat ngono. Wat wat ae lah. Are mau batin tok hilang hilang hilang. Ha pinarak eh, rumin pinarak rumin. Le sing tresno. Lho, kowe iki lho, kowe arep nembang to ki mau? Nggih, nembang. Ora mbok saut, hilang. Lah Loh, sauten. Kowe arep nembang to? Ajeng nembang kula niku jarene. Apa to kowe iki? Apa Mas? Yo nembang. Til ben nembang. Nembang, Tang. Tang. Terus nembang. Terus nembang. aku ndarani dokoh ora penak. Terus disaut, langsung saut anu. Yo nembango, Dewa Tresna, yo. Aduh sang. Ah. Nah, aku lho, saut to. Saut langsung. Ayo terus so. Terus ade. ra ngono. Ngono ngono. Tak saut. Aku nembang lho, glowong. Maksud saut. Kowe pe nembang kok nyaut to? Iya. Kencang nyaut lho. Ngono lho. Nah, ngono genahno, Cil. Genahno. Aduh saut. Nah. ngono Saut. Loh, yo arep cilik goblok men to. Sik tok karepmu piye to? Saut. Maksude aku iki berikan dorongan oh, oh, oh, oh ben semangat lemu okay, nang berikan dorongan ben semangat lemu nang oke oke kuwi oh. termasuk goblok kira kok Banyuwangi karo kok ngawi ora paham lho ya yo ngene yo ayo aduh sayang lho piye to kasu piye to rusak ora yo Goblok, masih nang ngono kuwi. Kenalno, kenalno. aku nyanyi iki junjungan ngono lho. Oh, dikai oh, dijunjung. Oh, goblok ya. Oke, oke, bahasa bisa. Gabung karo Mas Oke. Bareng Om ora paham. Ayo, ayo wis ta. Terus, Bang. Wah, pelang ngopi. Eh, diperkesalahin dia. Iya. Banyak banget orang tahu. Kesalahan gue petaremet gue. Diperkes podoy be. Junjungan lo. Iya. Enang. Tadi apa yang wibowo? Aduh. Nah, nah, ayo. Aduh sayang. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. meledak Eh. <laughs> <laughs> Bocah kusruk Eh, eh kentas. Eh, dok no orang ngono kuwi maksud. Goblok to. Ha, yo. Eh, eh, eh. Ngene ngene ngene ngene tak garis bawahi. Awake wabet ngene tak garis. Abot kene fitness. Wah, wah. Tak garis bawahi, rotok maju, maju, maju, maju. Goblok to. Ngene lho, yudo karo percil. Iki rada penak. Jane kowe nek nampa tembung iki penak lho. Iso diuwek kok. Glowo ya ora apa-apa to, mledos ya pen ora ya pen. Ora asem kok. Kabeh to duwe dewe-dewe. lek glowo nembang mbok tulung didampingi ben semangat. Oh alah. Ngono oh, oh, no. Sik ben nembang sik damping ngono. Ngono lho. Ngomong suarane glowo. Kancane kurang ngerti ngono lho. Iya iya ah. Dik. Yo wah. Aduh sayang. Aku cinta padamu. Nangis no. Hei, damping ngono yo ngono. Hei. Iso-iso aku kok malah mateng lho. <laughs> iso ngarep mbu. Lah repot aku karo kowe iki. Angel karo angel. Repot, repot. Nah, aku jan piye to? Mas. Mas lek awakmu nembang kon napakne kon ngidoni. Hah? <laughs> mas aku. Ora ngono. Ora, ora cil. Kowe tak omongi tapi lakonono ya, tak omongi. Tak omongi lakonono ya, ben lega. Ngene. Napa? Lek glowo nembang. lek glowo nembang entuk salut ngono lho kuwi muten lambene ayo lakonono ya <laughs> ayo aku ra wani cangkeme kaya baduk sumur lakonono umur lho ben nembang ayo lakonono umur urung nyedhak wis gumoh bocah kok eh. gumoh biaya wong sore mepet ayo ini mereka ngaten uh, mas Bercil kalian anu mumpung ada waktu mereka wonten saking Pak Muhaimin mereka panitia oh Pak Muhaimin mereka nyuwun Pak Dewan antaranya Pak Edi Sutikno kalian Pak Wasis Pak Wasis enten nggih eh supaya ngatur kita lagun terus pun dipun suwun ah nggih Pak Wasis nggih uh, Wasis eh, pisungsung suwanteripun kagem marga masyarakat siap Jadi, ono oh, mau Pak Dewan? Pak Dewan, monggo Pak Wasis. Monggo Pak Wasis. Kalau ingin kepake. Pak Wasis utawi Pak Sutikno, monggo monggo monggo monggo.